A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjeti. Dobar put vjeti. kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunjetskih mimbera. Posjetite nas na www.auto.com Soba put vjernika portalima www.stazamislama.com i www.islami.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kubhana, video i audio, downloaden arhive, kuran i tersija, akida, fik, zanimljivosti vezane za sektanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. posjetite www.bauta.com soba.jeli. Yeah. proda vjeru. Pa kakav si? Samo je onda problem da proda tebe i tvoj obraz. Kada prodaje din Allaha te bareke wa ta'ala, zašto ne bi prodao obraz ili čast jedne skupine muslimana? واستر عيوبا قد حكى إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي غريق في والله يا sam الله a Allah zazivamo za ترسلي da ste trpili, trpili, gdje su oni zagovorači trpljenja? Dajte da vidim lica oni koji kažu da je mudro ući među njih i onda trpiti. Dajte da vidimo kako oni trpe. Mogu samo imati jednu od dvije stvari. Ili da trpe poniženja, ili da izađu iz tog poniženja i naprave sebi mesi od najrona, od srstike ili od blata se da hoćete. I da onda slobodno taj mesi nazovu Allahovom kućom. دليل من عميت عليه مسالك سبلي لي على سند يؤمن لي من الوجل فأنت دليل من عميت عليه مسالك تاني هو Wallahi laže, u protinu, ti si onaj koji pomaže njega, ti si onaj koji pomaže ono što mu govori, ti si onaj koji ga financira, ti je li onda to džemat?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 لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار najveća zahvala pripada Allahu Tebareke wa ta'ala. Njega slavimo i njega veličamo i od njega oprosti i uputu tražimo. Koga Allah Tebareke wa ta'ala uputi na pravi put, Mimo njega nećeš naći nikoga da ga izvede na pravi put. A koga Allah, Anza djel, ostavi da luta u zavrudi. mimo njega te bareke o Allah, nećeš naći nikoga da ga izvede na pravi put. A zatim, najispravniji govor je govor našeg stvoritelja Allaha te bareke o ta'ala. A najbolja uputa je uputa njegova roba i posljednjeg poslanika, Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari, braćo moja, po din, po islam su novotarije. Jer svaka novotarija je zabluda. Poštovani džemate, hvala Allahu uzvišenom koji me doveo ovde i sastavio sa vama. Sa odabranim robovima koji ne žele ništa drugo osim uzizanje njegove riječi te bare kevotala na zemlji. S druge pa strane, tu sam radostan, a s druge strane sam žalostan, jer sam mislio da nakon Barčića i druženja sa Jusufom Rajmehullahom, Rajmehullah, mislio sam da više neću doživjeti ponovne izmisauze ili prevare Novotara. I mislio sam da se neće ponoviti, da se zbog toga što smo samo htjeli dobro, desi nam da ponovo držimo hudbe u privatnim kućama. Mi smo danas ovde, hvala Allahu te bareke o tala, na ovim prostorima, zajedno sa vama, ponovo svjedoci prevare i laži oni koji su govorili da hoće da budu sa nama, da hoće da uzižu Allahovu riječ na zemlji. Wallahi, hvala Allahu, koji je dao da se ovo dešava na njegovoj zemlji, kako bi njegovi robovi učvrstili se i vidjeli da nema kompromisa sa novotarima, da nema kompromisa sa onima kojima je sve jedno, da li će jatim koštati stotinu, petu ili hiljadu eura. Nema u Allahi. Dvije godine, kako smo dolazili na ove prostore, svjedoci smo da smo u džanijama, u džanijama koje su bili vlasništvo svakog ali ne Allah te bareke o ta'ala pokušavali na najbolji mogući način a vi ste moja braća toga će doti pokušavali na najbolji mogući način da uspostavimo zajedničke kontakte koliko je to najviše bilo moguće. Međutim, novotar ostaje novotar. On ostaje onaj kome je svejedno da proda vjeru. Pa kakav si, Samo je onda problem da proda tebe i tvoj obraz. Kada prodaje din Allaha se zare kevotala, zašto ne bi prodao obraz ili čas jedne skupine muslimana? Zašto da ne proda? Kada mu je svejedno da proda Allaha se zare kevotala, ajete. Allah se zare kevotala, braćo moja, nam naređuje istrajnost istikamet i čuvanje sunneta njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovim činom i ovom hutbom ovde i ovime što ste vi u protekle dvije godine doživljavali od poniženja i trpljenja koje ste radili samo Allaha radi, na najbolji način pokazuje šta dvije stvari, braćo moja. Prva stvar, da smo mi bili ti koji smo trpili Allaha radi, samo ne bili se uspostavio bilo kakav kontakt sa ljudima koji su novotari, kažemo najmanju ruku novotari, jer hoda gdje smo bili, njemu je sve jedno, sve jedno da li se pere posle nužde ili ne, to sam kaže, sve jedno mu je što će njegov narod ništa neće naučiti od Allahove vjere dok se on kupa u bazenu dok sjedi po kafićima, pije i lupuje. ih da takvim nećemo klanjati. Mi ćemo taj tvoj bojkotovati. Mi smo nosioci istine i ne smijemo sliman sebi dozvoliti takav lusun da klanja za ljudima kojima je svejedno hoće li klanjati ili neće. Da klanja za ljudima kojima je svejedno da li pio vodu ili sok ili pivo. Da klanja za ljudima koji prave od džamija Allahovi kuća, prave opštine. Oni pozivaju da se robuje ljudima na Allahu Tebare Kevotala. Njima je džamija postala opština i promjeđba demokratskih sistema. Ni o čemu drugom ne pričaju toliko dina, 23 godine mukotrpnog rada, da stane samo u njihovo promisljivo prosuđivanje da li je za nas nešto dobro da provedemo od šerijata ili nije. Sveli su Kur'an i sunnet Muhammeda sallallahu alaihi sallam samo na svoje mozgove. Je li to dobro po nas da radimo ili nije? Hoćemo li klanjati? Ako budemo klanjali, da li će nam se nešto desiti? Ako će nam se nešto desiti, nećemo ni klanjati? Wallahi, wallahi, nama je obaveza da se od takvih odvojimo. I pravo je čudo, pravo je čudo, gdje su oni što kažu da, da je moguće oživjeti sunnet sa novotarima? Gdje su oni da vidimo kome je to uspjelo? Da oživi sunnet pored čovjeka koji neće da se pere posle male nužde? Kome je svejedno da li je klanjao ili ne? Kome je svejedno šta će se desiti u džaniji? Samo ono mu nije svejedno kada se pojavi skupina Allahovi robova koja želi da oživi sunnet Muhammed a.s. i ne želi da dira Allahovu vjeru. E onda im nije sve Onda im nije svejedno da dovedu svoje partijaše, svoje demokratske izabrane opcije kako bi hapsili, proganjali ili ubijali ili zlostavljali ili u najmanju ruku istirali Allahove robove iz Allahovih kuća. Zato i kažem, mi od džanija ne želimo da pravimo opštine, ne želimo da pravimo džanija parlamente, nego želimo da džanija pripadne onome u čioj ruci sva vlast, a to je Allahu azzeveđel. A ako je to Allahova kuća, onda se u takvoj Allahovoj kući van nje smije i mora sprovoditi samo ono sa čime je naš gospodar zadovoljan. I ništa drugo, Allahi, ništa drugo, U protivnom, to nisu džanije, to su opštine. Mi od džanija ne želimo da pravimo opštine i sjednice u kojima se neće suditi po Allahovom zakonu, nego po zakonu mitra. Mi takve ne želimo. Mi želimo džanije u kojima će Allahov rob bilo koji na zemlji slobodno moći ući Allahu doći u goste, u njegovu kuću i kada uđe da zna da je Allahov rob da je ta kuća bude oba puta, oba puta Allahovim ajetima i dinom sunneta Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koja bilježi Bukhari Kullu umeti je hudunel džene illa men heda. Kali ja Rasulullah, wa men heda. Kal, men e'tani dehala džene, wa men e'tani feqaleba. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Samo moj umet će ući u džennet osim onih koji to odbiju. Osim onih koji to odbiju. Pa su pitali, ja Rasulullah, ko će to odbiti? Kaže Allah, poznani sallallahu alaihi sallam, ko mi se pokori, taj će ući u džennet. A ko mi odbije, taj neće ući. Mi ne želimo da se pokorimo nikome osim poslaniku sallallahu alaihi sallam. To jest našim gospodaru azeveđel. Mi ne želimo poniženje mi ne želimo više da trpimo, da trpimo, da ispred nas stoje ljudi kome nije apsolutno stalo do Allahove se bare kao tala vjeri. Dosta smo braćo trpili i dosta ste trpili. Pune dvije godine, vallahi ja sam svjedok, a Allah dozivamo za svjedoka da ste trpili, trpili samo Allaha radi. Gdje su oni zagovorači trpljenja? Dajte da vidim lica onih koji kažu da je mudro ući među njih i onda trpiti. Dajte da vidimo kako oni trpe. Mogu samo imati jedno dvije stvari. Ili da trpe poniženja, ili da izađu iz tog poniženja i naprave sebi mesic od najlona, od trstike ili od blata od čega hoćete. I da onda slobodno taj mesic nazovu Allahovom kućom. Nikako drugčije. Musliman sebi ne smije dozvoliti ovaj luksus i ovu vrstu poniženja v Allahi. Mi želimo pokornost Allahovu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i da imamo kuće u kojima ćemo veličati Allahovo te bare kevo tala ime. Mi ne želimo da naše džamije budu opštine. Mi ne želimo i suprostavljamo se da od naših džamija Allahovi kuća prave opštine ili glasarske kutije u kojima će se u kojima će se izabirati onaj koji će upravo istirivati one Allahove iskrene robove iz tih kuća. Wallahi ne želimo da, da učestvujemo u tome. I pozivam vas, braćo moja, vratimo se, vratimo se iz onog poniženja i budite sigurni, Allah dobro vidi robove svoje. E ne se Allaho bi kaži nande, zar Allah nije dovoljan robu svome, Allah je vidio ono što ste pokušavali, Allah vam je svjedok, nemojte tugovat, nemojte očajavat, nemojte se brinuti, nemojte se sikidati, vi ćete biti pobjednici ako budete iskreni. Vakane haqqa na lena, nasru mu'minin. Allah je obećao da će pomoći svoje robove, a ne tuđe robove. Allah je obećao da će pomoći svoje robove gdje god da se nalaze. Da li bili utrovi kita, da li bili na nađi, da li bili sami na pustini, Allah te bareke votala vidi dobro robove svoje i ne smijete se sikirat, ne smijete se žalostit, nego glavu gore, vi ste mukmini, vi ste muđahidi, vi ste oni koji ćete ponijeti dokaz protiv svih oni koji su, dok ste vi mudrovali na način kako treba mudrovati, sjedili sa njima i smijavali vas i proganjali vas i ukazivali prstom na vas, eto, to su oni, a vi ste se borili da osvojite Allahove te bareke ta'ala kuće, I zato sam s druge pak strane počašćen da doživljavam ponovo ono što sam doživio u Barsićima sa Jusufom. Hvala Allahu te bareke o tala da smo danas ovde sa vama. Hvala Allahu koji me počastio da to ponovo doživim. Ja sam zadovoljan Allahovom odredbom i hvala Allahu koji je dao iskušenja i nemamo Allahi ni malo truna ni griže savjesti da nismo pokušali. Evo, braćo moja, pokušali smo, vallahi, vi ste se trudili, Allaha molim da vas pomogne, zapamtite, da će vam Allah bolje mjesto od njihovih opština, to je džamija koje su napravile kao opština, da će vam Allah, vallahi, bolje mjesto, zapamtite, gledao sam skupine koje su bile u težoj situaciji od vas, samo nakon godinu dana, nakon što su imali 10 ili 12, 15 eura u džepovima, Pitali su kako ćemo, šta da radimo. Rekao sam im, pravite džamiju, da će vam Allah pare. Rekli su kako, da će vam Allah. On je taj koji sve može. Ako budete iskreni, napravit ćete. Wallahi, braćo, za samo godinu dana napravili su objekat koji je vrijedan 80.000 maraka. Momci koji su imali samo 15 ili 20 eura u džepu, pa danas kad ih pitam šta je bilo, kažu Allah je najveći, dao nam Allah i svoje obskrbe, da će imamo Allahi, da će imamo Allahi, naš gospodar je evre da, onaj čija obskrba nikad ne prestaje, onaj koji hrani sve što vidimo i što ne vidimo i onaj koji je sve stvorio, to je naš gospodar i samo njemu robujemo, samo od njega oprost كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل لا تنصحني بالصمود الزائف الهش العميل تبقى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل تبقى شعارات الصمود تخوننا أين العقول لا تنصحني بالرحمة لكل منسوم هزيم شربوا دمائي من عروقي نخب سلمهم الذليل رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردنيل مرمى الحصى عنكم أريحا لا تدور ألف ميل فلمست قلب محدثي وهتفت من قلب عليل قلب مليء بالأسى وحديث مأساتي يطول أسمعت آيات قرآني بترتيل جميل حدثت كتبته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل ورأيت في جالوت ما أني يبتلع المغرور بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان كتائب الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخليل هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول هذا السبيل وإن بدا من صاحب النظر الكريم دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل لا درب يوصل غيره لا درب يوصل غيره مع أنه درب طويل الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Draga moja braćo, kaže uzvišeni واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء لك بين قلوبكم فأصبحتم نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون كاجة الله تبارك وتعالى سويسة شرس الله وعوجة تدرجته i nikako ولا تفرقوا farraku, nemojte razjedinjavati i sjetite se Allahove milosti prema kad ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je on složio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom braća. Uzvišeni braćo moja navodi u kuranskom ajetu šta je džemat. Uzvišeni navodi da on spaja srca svojih robova, ali koji? Oni koji krenu njegovom putu i oni koji hoće da zadovoljstvo njega te bare kao tala. Pa uzvišeni kaže da će on se smilovati i sastaviti takva srca. Pitam sebe i vas, pitam sebe i vas, da li je to Allah nas sastavio sa novotarima iz svoje milosti? Pitam sebe i vas i sve one koji budu ovo slušali, da li je to Allahova milost nad onima koji se nazivaju Ehlisunetovom džematom i žive u društvu parlamentaraca? u društvu velikih grešnika, u društvu novotara, u društvu oni koji prodaju Allahove hajete. Pitam sebe i vas, je li to Allahova milost nad tim džematom? Da li to može biti Allahova milost nad džematom grešnika i onih koji pozivaju Allahu te bare kevatala? Je li to Allahova milost? Je samo onda kada oni koji nose sunet Muhammed a.s ustanu na takvim sjenima i kažu ja zalim stani, nije tako, zašto lažeš na Allahovu vjeru? U protivnom, ako je Allahova milost da ti sjediš ispod njegovog mimbera i šutiš 5, 6 ili 10 godina i kao navodno čekaš priliku da ustaneš i da kažeš nepravednom vladaru u lice što imaš da kažeš, onda budi siguran, onda budi siguran i pitaj se šta je sa ovih pet godina tvoje šutnje? Jer kada je u pitanju i kada se darne Allahova vjera, tebi je obaveza da ustaneš i da kažeš, stani hoga, neću da te čujem. To nije tako lažeš. Wallahi lažeš, u protivnom, ti si onaj koji pomaže njega. Ti si onaj koji pomaže ono što on govori. Ti si onaj koji ga financira. I je li onda to žemat? Je li onda to poslanica? sa kojom te Allah te bareke u otala zadužio. Upitaj sam sebe, a ako ne budete pozivali na dobro i odvraćali od zla, Allah će vas zamijeniti drugim narodom. Allah će nas zamijeniti drugim robovima koji njega vole i koje on voli. Jer oni da su voljeli Allaha te bareke u otala, pozivali bi njemu i branili bi njegove granice, a ne bi pozivali onome što izaziva njegovu te tebare kevotala sržbu moramo voljeti svoga gospodara, moramo se truditi da vidimo koji su to uzroci zbog koji će nas, naš gospodar zavoliti. Moramo znači raditi uzroke zbog koji će nas Allah zavoliti, a to je Kur'an i sunnet Muhammed a.s. Jer uzvišeni takve robove voli, a zamijenit će nas kada budemo radili suprotno njegovoj knjizi Jer on nas neće tada voljeti. Zašto? Zato što smo mi direktni ili indirektni sudionici i pomagači iskrivljavanja njegove vjere na zemlji. A njegova vjera, Allahova te bareke otala, mora biti prepoznatljiva. Mora imati znakove svoje. Moraju je svi napasti. Moraju se svi divnuti protiv nje. Nije moje i tvoje dostojanstvo skuplje od dostojanstva Muhammeda alaih salatu veselam pa su se svi digli na njega, taj njegov narod i na Nuha ali i selam i na sve one koji budu slijedili ove i na svakoga onoga koji bude izabrao put, put trnja, put tegobe, jer se u džendel, braćo moja, ne ulazi iz opštine, U džennet se ne ulazi iz mevluda, u džennet se ne ulazi pored kabura, u džennet se ne ulazi novotarijama, u džennet se ne ulazi zavudama, u džennet se ulazi s teškoćom, braćo moja draga, u džennet se ulazi mukama. Takvim stvarima je džennet prikriven i ko hoće da uđe u džennet, mora da dobije ono što su dobijali i Allahu najdraža stvorenja, a to su njegovi vjerovjesnici i to su njegovi poslanici. I danas se formiraju džemati u nuždi. Danas ljudi formiraju, kažu, sami to govore, jel da? Mi idemo tamo iz nužde, pa radi te nužde su izgubili Allahovu milost. Jer formiranje džemata u nuždi znači povlači za sobom da tu ima, da tu nešto smrdi. A čim nešto smrdi, je li tu Allahova milost? Valahi nije. Formiraj džemat koji je u skladu sa Kur'anom i sa sunnetom Muhammed a.s onda je Allahova milost nad tobom i kako kaže Abdullah ibn Masud radi Allah to je žena, pa makar bio sam. Istina se ne prepoznaje po broju njenih sljedenika, nego se istina prepoznaje po istini i nikako drugčije. I uzviše mi kaže na kraju, ke Kedali se ljubeljeno uvahu nekomu ajatihi lalakum tatakum. Kaže, tako on Allah objašnjava svoje propise, dokaze, da biste na pravom putu istrajali. Na kraju ovo dajeta uzvišeni, kaže, i nabrojano naziva dokazima zašta za istrajnost na pravom putu i za džematom. To je prvo, Kur'an, sunnet, džemat, on spaja srca, tako on kaže, i on čini da budemo braća, i bez džemata je kazna, bez džemata je braća moja kazna. A to je sigurno da Allah srca neće spojiti na zabludi. I sigurno, vallahi, Allah srca muslimana neće spojiti na zabludi. I onaj ko kaže da su zabluda istina kada budu izmješane, da su želat, laže na stvoritelja nebesa i zemlje. On laže da je Allah spojio srce novotara i srce mu'mina i muđahida. Wallahi, takvi lažu, to se nikad neće desiti. To se nikad neće desiti. Zato uzvišeni na kraju ajeta kaže... Kedalike yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tattaqun. Uzvišeni zato kaže tako vam Allah objašnjava šta dokaze da biste na pravom putu istrajali. Znači ovo što je uzvišeni nabrajao, to su dokazi koji da se ne razjedinjujemo, da držimo svi Allahovo uze, da je bez žemata kazna i da na pravom putu istrajavamo, da on spaja srca i to njegovom milošću uzvišeni ovo nabrojava kao dokaze šta da bismo na pravom putu istrajali, braća moja. Drugog puta osim ovog nema. Vi ste danas u iskušenju. Vas je Allah te vare kevetala iskušao. Ne smijete tugovat, ne smijete se žalostit, ne smijete ni sekunde misliti imati kod sebe grižu savjesti, pogotovo u ovim vremenima kada su mnogi zapostavili džamije, a zapostavljanje džamije znači nenarađivanje na dobro odraćanje od zla. Kad ti si od onaj, kada budeš šutio onaj koji je upravo zapostavio džamiju, šutiš, u njoj se krče Allahovi propisi, U njoj se krši sunet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ruga se Allahu poslaniku. Ruga se njegovim sredbenicima. A ti njemo šutiš. Ti si njemi šetan koji ne ustaje i ne reaguje zato što ti je srce mrtvo. Zato što si se stopio zajedno sa njihovim, sa njihovim grijesima. Molim Allah te bareke u tala da vas braćo moja pomogne i učusti na istini i da istraje se na tome. Molim Allah se bare kao tala da pomogne islam i muslimane gdje god živjeli radili bolnice. Molim Allah se bare kao tala da učusti korake naše i da istrajemo uzižući Allahom se bare kao tala vjeru. Molim Allah se bare kao tala da nam zve oprosti žene kad uvede. Molim Allah uzvišeno da nam zve oprosti žene kad uvede. Molim Allah se bare kao tala da nas pomogne da uđužimo njegovu riječ na čistavoj zemajskoj kugli. Molim Allah te da reke o tala, da učini od nas robove koji se samo njega boji. Molim Allah uzvišenog da spoji srca muslimana. Molim Allah te da reke o tala, da nas učusti na putu dok se ne pretnemo tajnim te da reke o tala. Molim Allah da nas sasvim sa potomicima se vidima i sa iskanim.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 قرأ الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما Ti koji tražiš istinu kreni stazom pravovjernih. ضج سبع من أراضي أمتي سارت له Kreni putem vjernika. فارسا عفى القعود منعما منعما الجهاد حياته فتقدما www.altak.com Soba put vjernika. مقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما Soba namijenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. فله الألم بخاطري وجناني Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, فاسمع مقالي na koje kaže mnogo toga, a najmanje istine. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja dajlija sa naše govorno područje kao i problematike s kojom se naš ume danas susreće. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih knjiga. Subhan lil izzati masruđa, fa hujulu Allahi kad im talakat, subhan lil izzati masruđa. Posjetite nas na www.auto.com Soba put vjernika Na portalima www.stazomislama.com i www.esune.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, downloaden arhive, Kur'an i tefsir, akida, fikr, أشرق النور المبين وأتى الهام الأمين هل لنا الكون فيها